الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله katika hii fursa ndogo tajaribu kuzungumzia masala yanayoambatana kwa yule anayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala masala yanayoambatana kwa yule anayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema ndani ya Qur'an katika suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Rasul sallallahu alaihi wasallama aeleze kuwa qul sema ewe nabii Muhammad inna salati wa nusuki hakika swala zangu na kuchinja kwangu imma kwa ajili ya umra ama hija yote nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala qul sema ewe nabii Muhammad inna salati hakika swala zangu wa nusuki na kuchinja kwangu wa mahyaya wa mamati uhai wangu na kifo changu lillahi rabbil alamin vyote hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Mola wa ulimwengu Mola ambaye la sharika lahu hana mshirika yeyote wabidhalika umirtu na kwa ajili hiyo nimeamrishwa wa ana awwalul muslimin nami ndiye nami ni miongoni mwa wa mwanzo wa Uislamu wa ana awwalul muslimin ay min hadhihi al-umma mimi ni, mimi ni wa mwanzo katika waislamu katika umma huo na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallama hakutumwa wala hatukutuma kabla yako ewe Muhammad hatukumtuma mtume yeyote ila tumempa wahyi kwamba hapana wa kuabudiwa ila ni mimi yani ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake wa kuabudiwa kwa hivyo aabudiwe katika aya hizi tunapata kufahamu ibada zetu zote tuzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa anayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kitendo cha kishirikina katika sura nyingine Allah anasema fasalli li rabbika wanhar swali kwa ajili ya Mola wako na vile vile uchinje kwa ajili ya Mola wako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha mawili haya yakusanywe kwa ajili yake yeye ibada ya swala na ibada ya kuchinja iwe kwa ajili yake na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tuwe, tuwe na dhanna nzuri na yaqini iliyo na nguvu na utulivu wa nafsi yote haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na wale ambao wana kiburi wanaona kwamba wamechosheka wala hawamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala utampata mtu akiwa na uwezo mzuri wa kipesa uwezo mzuri wa kimali anaona kwamba mali yake ndiyo kila kitu endapo atagonjeka ana pesa akihitajia ana pesa sasa mu'min anahimizwa awe mwenye kusali na kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yani amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki sema hakika swala yangu na kuchinja kwangu yote nafanya kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala nachinja kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu swala aliyefaradhisha ni Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ambayo inaambatana na mwili na ibada yoyote ambayo inaambatana na mali kama vile kuchinja yote yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio utapata Rasul sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha tuchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna jamaa moja ambaye aliingizwa motoni kwa ajili ya kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala imekuja hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ali anasema kuwa Rasul sallallahu alaihi wasallama ameniamrisha mambo manne amenieleza mambo manne kati ya haya mambo amesema kuwa la'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani anayechinja kwa asiyekuwa yeye tukipiga mfano umekwenda sehemu emma umepeleka shida zako ama wataka usaidizi sasa yule uliyemfata akakwambia bwana haya matatizo ni makubwa hayawezi kumalizika ila tumchinje kuku tumchinje kondoo ama tumchinje mbuzi unapofanya hivyo umeingia ndani ya laana ya rasul sallallahu alaihi wasallama laana ambayo Allah anamlaani anayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala leo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanapoteza umma mtu unapokwenda kwake una shida zako anakwambia shida hii haiwezi kumalizika lazima tutoe damu sasa utapata mashetani wanachinjiwa majini wanachinjiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mtu kanunua gari lake kajenga nyumba yake hawezi kuingia ndani ya nyumba hiyo mpaka achinje sasa baada ya kuchinja ile damu inachukuliwa wanapaka sehemu fulani sehemu kadha wa kadha wakiwa na itikadi kwamba itawazuia kutokamana na balaa hii ama ile hiyo ni fikra inayokwenda kinyume na mwelekeo wa Rasul sallallahu alaihi wasallama kuhusu Uislamu huu wetu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamlaani yule anayechinja kwa asiyekuwa yeye zaidi ya haya yote tunakuja katika hadithi nyingine ya Rasul sallallahu alaihi wasallama pale aliposema miongoni mwa madhambi makubwa ni mtu kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala tukitazama hadithi ya Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema dakhala aljannata rajulun fi dhubabin aliingia mtu motoni kwa ajili ya nzi wadakhala an-nara rajulun fi dhubabin mtu wa kwanza dakhala al-jannata aliingia peponi kwa ajili ya nzi, kwa ajili ya nzi na mtu wa pili vile vile akaingia motoni kwa ajili ya nzi hawa ni watu wawili wa kwanza kaingia peponi na wa pili kaingia motoni qalu wa kaifa dhalika ya rasul allah alipoeleza rasul sallallahu alaihi wasallama kwamba dakhala aljannata rajulun fi dhubabin mtu ameingia peponi kwa ajili ya nzi wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin na mtu wa pili vile vile ameingia motoni kwa ajili ya nzi maswahaba wakauliza wa kaifa dhalika ya rasul Allah imekuwa inakuwa vipi ama kwa, kivipi ya rasul Allah akawaeleza kuwa marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an kwamba kuna watu wawili ambao walipita sehemu na sehemu hiyo kuna watu na watu wale wana sanamu wao na mtu hawezi kupita sehemu hiyo mpaka atoe kafara atoe kafara kutolea hawa sanamu ama kutolea sanamu hiyo ndipo hapo jamaa wanaambiwa hamwezi kupita hapa mpaka mtoe kafara faqalu li ahadihima mmoja kati ya hao wawili akaambiwa qarrib toa kafara jikurubisha kwa sanamu huyo qala jamaa akasema ma indi shay sina chochote cha kutoa mimi sina chochote cha kutoa kafara akaambiwa qarib walau dhubaban hata kama ninzi utatoa hakuna shida wewe bora utoe kitu tu hakuna kupita ila utoe kitu na kama huna cha kutoa angalau waweza kutoa hata nzi faqarraba dhubaban jamaa akatoa nzi akamshika nzi akamtoa kama kafara alipofanya hivyo jamaa akaachiliwa akapita akapita salama fadakhala an-nar kwa ajili ya kitendo hicho Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza motoni waqadhu lil-akhar na wapili naye akaambiwa vile vile toa ulichonacho akasema mimi sikuwa mwenye kutoa kitu chochote kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi kama nikutoa afadhali nitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akakataa kabisa kutoa akaambiwa hata kama ni nzi akasema hapana iwezekani alipokataa kabisa fadharabu unuqa wale jamaa akamuua wakamkata shingo fadakhala aljanna ikiwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza peponi wewe unaona kwamba ni inzi ni kitu kidogo angalia hao watu wawili wa kwanza kaingizwa motoni kwa ajili ya kutoa nzi na wa pili alikataa kabisa ikawa sababu ya yeye kuuawa na baada ya kuuawa Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza peponi almuhimu jambo lolote ambalo linakwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala tujitenge nalo kwa sababu huyu jamaa alielezwa huyu wa kwanza kaelezwa karibu walau dhubaban toa hata kama ni nzi akuona kwamba hili ni jambo dogo lakini ikawa sababu ya yeye kuingia ndani ya ushirikina ama yule wa pili aliona haiwezekani siwezi kutoa kafara kwa ajili ya sanamu mimi imani yangu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akauawa kwa dhulma na Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza peponi na vile vile tukiangalia amal ambao wanatenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wewe kwenda peponi kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta ingieni moto ingieni peponi ingieni peponi kutokana na amal ambayo mlikuwa mnatenda kule duniani na vile vile moto wa jahannam mtu haingii ila kwa amali mbaya illa kwa amal mbaya kati ya amal mbaya ni mtu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoa kafara kwa mashetani kutoa kafara kwa majini mambo haya yote Rasul sallallahu alaihi wasallama ametuhadharisha sasa huyu anaelezwa kwamba qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar anaambiwa toa hata kama ni nzi naye akatoa na ikawa sababu yeye kuingia motoni tunapata kufahamu kwamba shirk ni katika madhambi makubwa na ni madhambi ambayo yanampeleka mtu kuingia motoni innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar yeyote anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah amemharamishia pepo na makazi yake ni moto wa jahannam na madhalimu hawana mwenye kuwanusuru kwa hivyo tuzingatie hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama hadithi sahihi inayosema aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik janna ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu mno iko karibu na moja wetu hata kuliko kamba ya viatu vyake janna iko karibu mno kwa kila mmoja wetu hata kuliko kamba ya viatu vyake na vile vile moto wa jahannam uko karibu vile vile sasa inategemea na amal unaoitenda utaona kwamba ni jambo dogo lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sasa ibada yote ambazo tunatekeleza iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ni kuchinja tumchinje tuchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano mgeni amekutembelea mgeni amekutembelea ukaamua kumchinjia ukasema bismillah hiyo haina shida kwa sababu umepiga bismillah umechinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo ya kumkaribisha nani huyu mgeni wako ama yule ambaye amekwenda kwa waganga amekwenda kwa walimu akaambiwa shida hii haitatuliki ila kwa wewe kuchinja lau utachinja kwa ajili hiyo hiyo ni katika ushirikina wallahi kuna baadhi ya familia kwa masikitiko makubwa utapata kwa misimu fulani fulani wanachinja na vyakula vinapikwa watu wanaalikwa kuja kula kumbe wanalishwa kafara wanalishwa najis wanalishwa uchafu kwa sababu vichinjwa kama vichinjwa, kama hivyo vinachinjwa kwa malengo fulani malengo ambayo mara nyingi watu hufichwa utapata watu wana, wana matatizo yao wakienda kwa fulani ama fulani akawaambia hizi shida haziwezi kumalizika ila mchinje sasa utapata sehemu fulani sehemu maalum kwa wakati maalum kwa msimu maalum vitu vinachinjwa sasa baada ya kuchinja wanaona hasara nyama kutupwa vyakula vinapikwa watu wanaalikwa kisha kwa kisingizio kwamba tunafanya maombi tunafanya dua kumbe wamechinja kwa ajili ya ushirikina kwa hivyo naipa nasaha nafsi yangu na kila mmoja wetu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala kama kuchinja tuchinje kwa ajili ya Allah tusiwachinjie mashetani wala majini mtu ameshikwa na shida ya mas anasumbuliwa na mashetani anaposomewa Qur'an ama anapofanywa maombi unasikia amri inatoka bwana mimi sitoki bwana mpaka kwa kuchinjiwa lazima mnichinjie tena mnyama wa aina fulani ndege wa aina fulani lao utafanya hivyo ili uepukane na haya matatizo fahamu kwamba unaingia ndani ya ushirikina na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza na kama kwa mfano umefanya na kujua rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala omba toba ya kisawasawa mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ewe Mola wangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu nimekushirikisha pasi na kujua naomba unisamehe lao utaomba toba ya kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe kwa haya tuliyozungumza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwenye kusikia kauli na kufata kwa uzuri zaidi atupe wema hapa duniani na kesho akhira atuepusha na adhabu ya jahannam pamoja na adhabu ya kaburi wa sallallahu ala khairi khalqi muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk